Book 2 85 85 შეკითხვა წარსული პირველი შეკითხვა წარსული 1 რამდენი დალიეთ რამდენი დალიეთ რამდენი იმუშავეთ რამდენი იმუშავეთ რამდენი დაწერეთ? რამდენი დაწერეთ? როგორ გეძინათ? როგორ გეძინათ? როგორ ჩააბარეთ გამოცდა? როგორ ჩააბარეთ გამოცდა? როგორ იპოვეთ გზა? როგორ იპოვეთ გზა? ვის ელაპარაკეთ? ვის ელაპარაკეთ? ვის მოელაპარაკეთ? ვის მოელაპარაკეთ? ვისთან ერთად იზეიმეთ დაბადების დღე? ვისთან ერთად იზეიმეთ დაბადების დღე? სად იყავით? სად იყავით? სად ცხოვრობდით? სად ცხოვრობდით? სად მუშაობდით? სად მუშაობდით? რა ურჩიეთ? რა ურჩიეთ? რა მიირთვით? რა მიირთვით? რა შეიტყვეთ? რა შეიტყვეთ? რამდენად სწრაფად მიდიოდით? რამდენად სწრაფად მიდიოდით? რამდენი ხანი იფრინეთ? რამდენი ხანი იფრინეთ? რა სიმაღლეზე ახტით? რა სიმაღლეზე ახტით ციგნების შეკვეთა და უახლესი ვერსიების ჩამოწერა შესაძლებელია შემდეგ ინტერნეტ მისამართზე www.book2.de